mu gisata cy'ubutungane bw'inyuma y'intambara abarundi bifashe bifashe gutandukanye muri makuru tubabwira inyifato y'abanyagisagara cya bujumbura muri zone ya buyenzi hamwe n'abatwa bo mu makomine ya buhiga na bugendana mu ntara za karusi na gitega kwagura amavuriro y'amakomine mirongo itatu n'indwi yatowe kwihutirwa gukogwa isanganiro inama isumba Ano makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane bunanisha bamwe mu barundi na cyane cyane bo muri zone ya Buyenzi mu gisagara cya Bujumbura bari hakanye ubwene gihugu bwabo kugira ntibakogwe ko namabi yari kashikira bamwe muri bagenzi babo bishikirizwa n'umukuru w'umugwi ujejwe kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi CVR ahamenyesha ko babibwiwe mu matohoza kuri urwo gwimo ariko aba mu gisagara cya Bujumbura ayo matohoza kandi ngo aramaze kwerekana ko urwo gwimo gwanakoze ku barundi abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi bazira ko bashatse gukingira bagenzi babo bo mu bwoko bw'abahutu ni nkuru tubaza obe niyo nkuru muri ubwo bwicanyi bwakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo indwi na kabiri bugahitana abarundi benshi bo mu bwoko bw'abahutu ngo hariho abandi bo mu bwoko bw'abatutsi nabo nyine bwakoze ko nk'uko byashikirijwe n'umukuru w'umurwi severe ni uko aho haruguru mu buhonga hari umuryango washoboye kugira imigigwa yo kugandara ku babo bari bishwe ahandi hose batubwiye ko byari bibujijwe mu matohoza ariko arakogwa n'uwo mugwi ku binogo rusange biri mu gisagara ca bujumbura hamwe n'ibindi bikorwa byahohoteye agateka kazina muntu muri ico gihe Pierre Claver ndayicariye yashikirije ko imwe mu mvo yatangwa y'ubwo bwicanyi ngo kwari ukurondera abaroberi bita Mayimurele bava mu gihugu ca Congo. kugira barokoke ngo hari abandi barundi banahakanye ubwenegihugu bwabo abasirikare bavuga ko bariko barahiga abamayi murere baje gufasha abahutu ingwano mu burundi ibindi kandi tumaze kuronka harashinzwe itegeko ribuza abantu gucaruka bugorovye couvre feu kuva mu ikomine uja mu yindi udafise uruhusha bita lesepase ubwo nago rukaba rwatangwa n'abajeje intwaro urakoze oben iyo nkuru tuve mu gisagara cya bujumbura tujye hagati mu gihugu aho abatwa bo mu makomine ya buhiga na bugendana mu ntara za karusi na gitega bifashe ugutandukanye mu gihe mu burundi bwagiye buracamwo hari abakurikiye abajya kwica no gusahura mu gihe abandi bo bahungira mu bahutu cyangwa mu batutsi bagasaba bagasaba guhabwa ikibanza kiboneka mu bikorwa byo kurondera ukuri no kunywanisha mu ishyirahamwe mpuzabatwa iniproba babona ko umugwi CVR ugiye kurondera ukuri no kunywanisha ukwiye kurondera ukwiye kurondera n'ivyiyumviro by'abatwa ni nkuru tubaza Elinibel nibigira batwa kwa ntabari mu ntwari cyo gihe twahungira mu batwa abo batwa intahe zabo zerekana ko ibihe by'ubwimo uburundi bwaciyemwo babibayemwo gutandukanye severino barukinamwo wo ku mutumba wa mwurire komine ya bugendana yibuka ko sebuja yatwawe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri amaso ababayayo databuja yari umuganga mugakaba ari umuhuta ariko nko mu masaha y'icyenda avuye ku kazi twarashoboye kubona baje kumutora hajya ahengamye ngo aruhuke avuye ku kazi urabona baramutwaye rero batwagwa n'abarimu ntwara icyo gihe pancrase juma ni umubanyi wa severino avuga ko abatwa bakozwe ko n'ubwo bwicanyi mu magume ya kahise bishitse bagahunga ubwoko bwose bwarabakira twahungira mu batutsi tugahungira mu bahutu nta ntamwe tutahungira nyama tukimarayo iminsi hari aho twamaze nk'ukwezi tugahita twimukira ahandi hose tuhashyikira abanyagihugu abatuci abarundi nta n'umwe yatwinuba nka twebwe benshi barapfuye hari nk'abiga bato biga benshi bapfuye bajyanywe n'intambara nayo matayo sinzotuma wo ku mutumba ashanga komine buhiga nawe nyine w'umuhumure avuga ko abatwa bahunga bumvise abandi birutse twebwe tubonye ibyo byo kwicana abantu bariko baracanamwo twe twavyifashemwo neza ku byo twagiye tubona twarabonye mirongo icyenda na gatatu ingene abahutu n'abatutsi basubiranamwo gusa harageze igihe kuyiruka kuko tubonye abandi bariko bariruka uwo mutama w'imyaka irenga mirongo itandatu abona ko kugira igikorwa co kurondera ukuri no kunywanisha kigende neza atawo kumigwa twebwe tubonye ibyo byo kwicana abantu bariko baracanamwo twe twavyifashemwo neza ku byo twagiye tubona twarabonye mirongo icyenda na gatatu ingene abahutu n'abatutsi basubiranamwo gusa harageze igihe kuyiruka kuko tubonye abandi bariko bariruka mwishirahamwe uniproba emmanuel nengo arirongoye avuga ko abatwa batariyugurura ari naco gituma umugwi severe ukwiye kubasanga aho bari mu ntumbero yo kugira ngo bamenye ivyifuzo vy'abatwa uko byifashe aho baba bagiye gukorera ni uko bokigora bagatuma ko abatwa baba bakuze canke bakabasanga aho bari kuko kuri kuraronderwa bakabasanga aho baba bari bakababaza ico bavyiyumvirako kuko ntibarubahuka ntibariyugurura ngo bamenye ko kugushikiriza ibyabashikiye ibyashikiye imiryango yabo bifise akamaro none mu mugwi severe ujeje kurondera ukuri no kunywanisha babishikiriza kwiki bibutsa ko abatwa basanzwe baserukiwe muri uwo mugwi ibindi ni mwido nido mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu isanganiro inama isumba ingimba amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata cy'inyubako ibikorwa byo kwagura amavuriro y'amakomine mirongo itatu n'indwi twarubatse amasoko ya kijambere muri uyu mwaka ahitwa ku musenyi wa mpanda aho ni muramvya twarubatse kandi muri icyo gisata nyine cy'inyubako amashure shingiro ahitwa nyakabingo ni muri bisoro hamana nayo ahitwa musenyi muri rutovu twarubatse kandi inyubako z'amavuriro amavuriro mato mato aha twavuga nka gitezi gishingano mu isare tukavuga shurugumya tukavuga nyakero muri bugabira kubijanye na wa mugambi wo kubaka ikigo cy'akarere kizokwigamwo abana b'igihugu bashobore kuronka ubuzima bwabo cyubakwa muri rusi komine shombo intara ya karuzi Eh, kandi abo bana biga imyuga itandukanye iyo bishika hafi ijana icyo kigo rero twamenyesha yuko kigeze ku bice mirongo irindwi ku ijana hari kandi igikorwa twakoze cyadufatiye umwanya munini cyo gusanura amavuriro kugira ngo azobemo ibitaro bikuru by'amakomine aha murazi yuko turiko twubaka dusanura amavuriro ashika mirongo itatu n'indwi hagati mu gihugu hama amavuriro nayo uno munsi ageze ku rugero rushimishije iyo niyo ashobora kuzofasha no kugwanya ikikiza cya kovide ibyo bitaro mirongo itatu n'indwi uno munsi tugeze ku bice mirongo icyenda ku ijana uno munsi ibikorwa byose bijyanye n'inyubako gusanura nta bushikiranganje nabonye butafise mu mahera yo kubikora mugabo uno munsi ntibakirekuriwe kubikora nta masoko bakirekuriwe gukora nta ma entreprise bakirekuriwe guhamagara kubera yuko la entreprise obuha iri ngaha kugira ngo ikore ibyo bikorwa amahera arahari hasigaye gusa yuko abahinga bacu bashika aho hantu hose hakenewe ivyo bintu ubu tuzogenzura inyubako zose za leta iyo ziva zikagera n'amashuri hama zigende zisanurwa zitarononekana kampishikiriri nayo nyene nibaza ko ari cyo kimwe ni tuza kuva hasi tukaja kuraba izo nyubako tugaharura ibikenewe tukabiharurira uburyo bitwara hama tukabijako tukabikora Deogracias Insangani y'umwami n'umushikiranganje ajejwe inyubakwa mu gisata cy'ubutunzi ukuronka amafaranga y'agaciro n'urupapuro rwemeza ko ibidandazwa bikwije ibisabwa ni zimwe mu ntambamyi igisata cy'amahinguriro mu Burundi gifise mu gihe hariko hugurugwa ihanishwa ry'amahinguriro rigira kane Olivier Suguru umuyobozi w'ico gisata aremera ko amamesa akogwa mu Burundi adakwiye ari naco cyatumye aduga ku giciro ariko akavuga ko kuva mu kwezi kwa 10 azoba yabonetse tumumvirize, kuri mikro ya Yvette Nijimbere bibazo byagiye babona muri ico gisata c'amahinguriro ni ivyerekeye kuronka amanorme ivyo navyo bikenera certification bikenera yuko vyemezwa n'igisata ca BBN gisanzwe gikurikirana ivyo vy'amanorme ubu rero twashaka naho nyene twamenyeshe yuko turavye inguvu leta ikirashiramwo bizotuma ibintu tuko turahingura bishobora kuronka akanovera kugira bishobore kuja ku masoko mpuzamakungu y'akarere k'ibihugu vya EAC ibibazo amafaranga y'agaciro ico kibazo kiracariho mugabo turabona neza yuko mu minsi ya vuba kizoheva gitora inyishu imfungurwa n'ibindi dusaye duhingura ku masoko byaduze igiciro hariho imvo zitatuvako cyane cyane iyo ibintu biduze ku masoko mpuzamakungu mwarabonye yuko nk'igisatu nk'ibyerekeye amavuta y'amamesa yaduze cyane igiciro ibyo nabyo byaba byatumwe n'uko tudaproduiza amavuta y'amamesa akwiriye mu gihugu tudaproduiza y'amavuta akwiriye tubandanya tuza kurondera amavuta mu bihugu bya Aziya muri bihugu bya Aziya rero igiciro caraduze cyane cavuye madolari amajana icenda ku itoni gushika naho bicika ku madolari igihumbi n'ijana mirongo itanu ku itoni duharuye kuva mwaka uheze mu kwezi kw'icumi gushika mu kwezi kwa gatanu ariko ico no bemerera nuko imvura itangura kugwira mu kwezi kw'icumi mu Burundi tuza dutanguye kampanye y'amamesa ico gihe ico giciro gizoshobora guca kimanuka Olivier Suguru numuyobozi w'igisata kijejwe amahinguriro mu Burundi mu gisata c'amasoko guvu Bamwe mu baba mu makartier yo kunkengera z'igisagara cya Bujumbura bavuga ko icigagurika ry'umuyaga nkuba rituma imirimo yabo igenda nabi n'ibikoresho byabo bikononekara. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regidezo avuga ko babizi amenyesha ko mu biriko birakogwa harimwo kwegera kwegereza inyuma ivyuma bigabanya umuyaga nkuba transformateur mu rurimi rw'igifaransa abanyagihugu mu ntumbero yo gutorera umuti uramico kibazo ni nkuru tubaza neza Arthur Kavabushi Nkuko bivugwa n'ababa mu makartier ku nkengera z'igisagara cya Bujumbura gucikagurika ry'umuyaga nkuba riguma gisubiriza rirahungabanya ibikorwa byabo uyu umwe mu bo twasanze muri quartier Gahahe biraducira ingorane nko mu gihe nk'aba bafite amamashini y'ubududu amafirigo yo gukanyisha amata nk'abasaro do kwafire eh, kugira ngo byorohe ko abantu babandanya gukora imirimo yabo biragoye ku buryo umuriro w'icisi urumva ko ubuzima buba buhagaze majoro mani igomba rubera umuyobozi mukuru wa regidezo arasigura icyo biva ko mu minsi heze natanze akanote kavuga yuko duhagarika gutanga umuyaga nkuba ku bakiriya bashasha aha muri ayo makaritsiye yo ku mpera y'igisagara kubera umuyaga nkuba twahereza abanyagihugu utari ukwije ibikenewe ni ukubera bitari byendimashiyone wasanga hari amasite dotasiyo menshi yaba kubera amatransformateri yari kure cyane hamigiza gari kikaguma cyaguka uwo muyobozi mukuru avuga ko mu gukuraho izo ngorane bariko begereza abanyagihugu ibyuma bigabanya umurindi w'umucanwa utangwa transformateri mu gifaransa cyo twatwaje dufata ingingo rero yuko twoca twegereza tugakwega icyo twokwita moyenne station tugashyiraho izindi transformateri kugira izo transformateri tuzegereza abanyagihugu duce tubaharahurira tugabanye amasharge yari asangwa ari kuri izo taransifomateri za kera tuyashyire kuri izo zishasha hanyuma abanyagihugu bose basubire gutangura kuronka umuyaga nkuba ukwiye ukwije amategeko nta bimwe byo gucikagurika bishobora konona ibyuma bya regidezo n'ibyuma nyine by'umunyagihugu Ibyo bikorwa biriko birakogwa muri ayo makartie ari ku nkengera y'igisagara cya Bujumbura ngo bikazorangira mu mpera z'ukwezi kw'icenda urakoze Arthur Kavabushi ano makuru tuyarangirize mu gisata cy'inkino aho abanonotsi batatu bagendana ubumuga bagizwe bagizwe n'abigeme babiri n'umuhungu umwe aribo bagiye guserukira Burundi mu nkino mpuzamakungu za para za paralempike zigiye gukinirwa i Tokyo mu Buyapani muri kuno kwezi kwa myandagaro mu gihe Omer Hayimana abamenyereza amenyesha ko bamaze kwezi bitegura abo banonotsi barizera ko bazotahukana ibibazo ibibanza byiza kurikira omeri hayimana dufise abanonosi batatu umuhungu umwe n'abigeme babiri tuzongera itariki cumi n'indwi ariko kuri porogaramu idahindutse bazotangura guhiganwa itariki mirongo ibiri n'umunani umuhungu azohiganwa itariki mirongo ibiri n'umunani mu gatondo harimo n'umwigeme azohiganwa uwo munsi nyine itariki mirongo ibiri n'umunani ku mugoroba icyo twiteze ubwa mbere bwobwo ni byinshi cyane kuko nk'umuhungu yaramenyereye amahiganwa n'ibyo mbwa abigeme ni irya mbere bagiye muri aya mahiganwa ahuza isi yose rero intsinzi ya mbere ni uko bo bafise inkabuzo muri bo bafise nuvuga igishika cyinshi mu mateka mateka y'uburundi ni rya mbere abanonotsi bagendana ubumuga babigeme bajya guserukira igihugu ku buryo rero bumva nabo nyine ibyo bamaze kubyumva bagenda bavuga bati mu bigeme natwe bagendana ubumuga hari ikintu tugiye kuzozana ni iteka ntangere ku bigeme cyane cyane bagendana ubumuga kuko biha inguvu abandi bigeme bagendana ubumuga kubona yuko kuba ufite ubumuga atari ingorane ariko ugiye mu bikorwa bitandukanye harimo na siporo bituma umuntu ateza imbere igihugu nawe none rero ngaha turiteze intsinzi bwa mbere ni ukuvuga imidari tuzoyironka hama abantu abarokotse bacu nabo bagiye kuguruka mu mutwe kuko bagiye kubona ingene isi imeze mu bijyanye n'izi nkino zihuza isi yose ni na hano duciye turangiriza amakuru twari twabateguriye ariko kuba dusamiye mu nzira tubibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize mu gisata cy'ubutungane bw'inyuma y'intambara abarundi bifashe ugutandukanye muri ano makuru twababwiye inyifato y'abanyagisagara cya bujumbura muri zone ya buyenzi hamwe n'abatwa bo mu makomine ya buhiga na bugendana mu ntara za karusi na gitega nayo kwagura amavuriro y'amakomine mirongo itatu n'indwi yatowe kwihutirwa gukogwa